Okay, yung ating sermon prayer, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer. Maging kalugod-lugod nawa ang mga salita ng aking bibig at ang pagbubulay ng aking puso sa iyong paningin, O Panginoon, aking malaking bato at aking manunubos. Okay, kasama natin dito sa Bible study natin, yung uh, family ni Maya, si April, at saka, medyo hindi ko makita dito yung ano. Bless lang natin sila. Yan. God bless po. As, okay, okay. Mama, mama ni Maya sa si April. God bless po, God bless. Okay, tuloy tayo ngayon sa ating pag-aaral. Dito pa rin tayo sa Genesis chapter 5 at sa kamatayan serye natin rito. Okay? kamatayan serye. So, uh, tinalakay natin nung nakaraang linggo yung about kay Lazarus at saka kay Dives. Dives ang ibig sabihin lang ng Dives na yan is mayaman. Latin word kasi yan eh. Si Lazarus at saka si Dives na napunta sa Sheol o doon sa place of the dead. Nasa Luke 16 yan o sa daigdig ng mga patay. At ating tinalakay na itong shoal na ito na tinatawag ay intermediate state. Hindi siya impyerno or eternal state. At itong tinatawag na kinapuntahan nung dive na ito or dives na ito, hindi rin siya purgatorio sapagkat hindi nga natin mababasa sa Biblia yung purgatory. And so, maaring naging kagulat-gulat sa inyo nung nakaraang pag-aaral natin na, Kuya, paano mo nasabing ngayon ay wala pang impyerno? na wala pang itinatapon ngayon sa impyerno. Well, that's true. And gusto ko sanang talakayin ang impyernong yan pero magbibigay na lang tayo ng special study dyan kapag napunta tayo sa Sodoma at Gomora okay na chapter o sa senaryong yon kasi merong historical background doon na kung saan ay uh, nagbibigay ng connection sa impyerno na tinatawag. Okay? Doon ko rin tatalakayin yung etymology ng impyerno kung bakit nagkakaroon ng kalituhan sa panahong ito. Wala pang impyerno sa panahong ito. Wala pang mga itinatapon sa impyerno. Okay? At maaring yun nga, maaring parang something na kagulat-gulat siya na na pahayag sa atin ngayon pero may dahilan. At yun nga, yung sa una nating pag-aaral, isa sa argument ko is kaya nagkakaroon ng kalituhan kasi nagkakaroon ng maling pananaw o maling pagkakaintindi sa kung ano nga ba talaga yung sinasabi sa Bible, yung gamit nitong mga salita. At yung una nating ng tinalakay na salita ay ang, ang ginagamit ng Biblia na, na lugar na kung saan kinapupuntahan ng mga patay ay itong tinatawag ng shoal. Ang shoal ay, ulitin ko lang sa review, it's a Hebrew word na ang ibig lang sabihin ay daigdig ng mga patay. At sa Greek word, yung kanyang ibig sabihin naman o yung word niya ay Hades. So, Hebreo, Old Testament, nasulat, shoal ang, bina, ang pagbanggit. Kapag pupunta ng bagong tipan, Grego, Hades. Okay? Pero yung shoal na yan o yung Hades na yan, kapag ginagamit sa Bible, hindi niya tinutukoy ang impyerno. Okay, since hindi ko tatalakayin ng impyerno, pasaringan ko lang ng konti, pasaringan, and, uh, ah, anuin ko lang ng konti, itouch ko lang ng konti. Yung impyerno kasi, ang gamit na salita ay Gehenna. Okay? At mamaya-maya, I hope na maka ma, mapuntahan natin. I hope na hindi ako masyado magdaldal. Yun ang kinakatakot ko minsan. Ang dami ko kasi minsan nadadaldal eh. Pero sa bandang uli ng ating study mamaya, ay ipapakita ko sa inyo kung bakit wala pang impyerno ngayon kundi ang impyerno ay isang final destination kumbaga Okay? Yan. Pero, okay. Uh, ah, yan muna. Yan muna yung sabihin ko sa inyo. Ngayon, since natalakay na natin yung, yung Sheol and Hades, and actually marami pa, no? Eh, by the way, may sumagi sa mind ko tuloy. I hope na hindi nyo nakalimutan yung explanation ko nung last week na pagdating sa tinatawag na third heaven. Okay? Kasi nga itong shawl na to, remember that ha? Nung dito kay dito sa Luke 16, yung sa kwento ng Panginoon kay Lazaro at saka sa mayaman, doon sa shawl na yon o daigdig ng mga patay na tinatawag, nakita natin ayon sa datos o sa data ng kwento ng Panginoong Yesus na may dalawa palang uri ng lugar doon. Nakikita niyo sa picture, just sa illustration lang, no? Yung lugar na kung, ta- na kung saan tinatawag na Abraham's bosom, tapos yung place of torment. And so, gusto ko lang maging klaro na bagamat wala pang hellfire ngayon na tinatawag, okay? Wala pang hellfire. Na, na, na, natutokso akong banggitin na yung word eh, pero maya, mamaya na. Alam niyo naman ako, matril ako eh. Bagamat wala pang hellfire ngayon na tinatawag, pero yung place ng torment na ito ay nagpapakita na may apoy rin at merong paghihirap. Okay? I hope na meron tayong time in the future para mas detalyadong pag-aralan yung kwento ni Christ sa, about kay Lazarus at sa kay, kay Mayaman na yan, kay Dives, pero wala eh. Pero I hope na masingit natin in the future. Pero kasi dyan, kung babasahin ninyo ng buo yung kwento ni Christ, etong mayaman na ito na napunta dyan sa place of torment na yan na tinatawag, humihiling doon kay Amang Abraham na nakikita niya na isawsaw man lang ni Lazaro daw yung kanyang daliri kasi uhaw na uhaw siya. And so, ang daming details dyan na kahit na wala pa ngayong tinatawag na impyerno, pero in a sense, etong lugar na ito ay pwede ring tawaging infernal impyerno rin in a sense eh, kung sa kung sa common usage lang nating mga Pilipino kasi usually ginagamit natin impyerno lugar ng kahirapan so pabor ako sa ganyang gamit kung ganyan lang ibig sabihin ng impyerno sa atin lugar ng kahirapan pero yung talagang impyerno talaga na sinasabi ng Biblia hindi pa yon okay di ba minsan may kataga tayo In, oh, minsan napapanood sa mga teleserye impyerno tong buhay ko ah, ganon Parang dito pa lang sa daigdig pwede na maging impyerno. Gumagamit tayo ng ganong figure of speech or idiomatic expression upang tukuyin na yung buhay nating nararanasan ngayon. Ang hirap-hirap. Impyerno tong buhay ko. Nakasama lang kita. Impyerno ng tong buhay ko. Mga ganyan. ba? Sa mga mahilig manood ng uh, teleserye o drama, may maano niyan eh. It's a figure of speech na kung saan ang ibig sabihin, yung word impero na ginagamit nating Pinoy sa kataga nating usual o karaniwan ay lugar o estado o kalagayan ng kahirapan. So in that sense, yung place of torment dito na tinatawag dito sa Sheol ay in a sense infernal lugar maliit na impyerno ganun na lang Actually, ang gusto kong sabihin, kumbaga, introduction lang itong place of torment na ito. Diyan sa Sheol. Kasi yung pinakaano talaga, impyerno, yun, hinihintay pa yun. Okay? Hinihintay pa yan. Kitam, tumatagal ako. 10.37 na dito sa akin. Pambihira yan. Kakapaliwanag na yan. Ganda eh. Uh, so, magandang maunawaan natin yun ha sa shoal na tinatawag o daigdig ng mga patay may dalawang compartments may dalawang lugar uri ng lugar lugar ng kaaniwan at lugar ng kahirapan. Yung lugar ng kaaliwan, doon dinala si, Abra, si, si Lazarus at dinala siya ng mga anghel. Okay, may sumasagi sa mind ko ngayon, wala to sa outline ko. Pero yun nga, no, isa sa sagot natin, kapag namatay yung Kristiyano, may anghel agad na sumusundo sa kanya. Oh, grabe. Kaya balikan ninyo yung message ko nung nakaraan. Eh, eh wala pa pala tayo na ano. <laughs> pag maano natin malagay yun sa sa website natin, pwede niyong balikan yun. Napakaganda nun na ano na topic. Hindi nag-iisa ang Kristiyano kapag namatay. Laging may anghel yan na sumusundo. Yung malalagutan ka ng hininga, ah, may sumusundo dyan kung paano sinundo si Lazaro. So, hindi nag-iisa ang Kristiyano. Pero pagdating sa unbeliever, oh, yun ang mahirap eh. Hindi natin alam kung merong sumusundo rin sa kanya. Hindi ko alam. Siguro may sumusundo rin pero di natin alam kung sino yung sumusundo. Uh, wala masyadong datos yung scripture kung kung sino pa yon pero kung sakaling anghel din siguro walang matamis na uh, ah, na ugnayan na nagaganap. Ayun. Pero sa isang Kristiyano, yung presence ng anghel ay may matamis na connection. That's why may kaaliwan at lakas na harapin ng Kristiyano yung kanyang kamatayan at marami pang iba. So balikan, nat balikan yun na natin yung nakaraan kong message dyan. And then nabanggit ko rin na itong paraiso na ito, no, etong Abraham's bosom na ito ay iniakyat na doon sa third heaven na tinatawag. And so, yung yung Abraham's bosom na yun na nakikita nyo sa picture, just an illustration, is nasa tinatawag ng third heaven na yan. Kita? Ang dami ditong theology actually na hindi ko maituro ng isahan. That's why hahanapan ko na lang sa Genesis na maisingit ito upang kahit papano ay uh, malaman ninyo itong mga theological myth o karne na ito na magpapalusog sa inyong spiritual na buhay at spiritual na isipan. Okay? So, gusto ko lang balikan ngayon. Yun. Now, ito pa. Pagdating sa kamatayan na tinatawag, maliban sa tinatawag na place of the dead, na kung saan lugar lamang ng mga kaluluwa ng tao, okay? Mayroon pang isang lugar sa unseen world na tinatawag, sa hindi nakikitang daigdig, na kung tawagin sa translation sa Tagalog natin ay daigdig ng kadiliman. Kung meron daigdig na mga patay, meron pang isang daigdig na tinatawag na kung saan daigdig ng kadiliman. Ang tawag sa kanya ng mga Grego ay ito, abusos. Abusos na kung saan sa wikang Ingles itranslate na abyss. Okay? Abyss. Or bottomless pit. Or hukay ng walang hanggang kalaliman. Okay? Hukay ng walang hanggang kalaliman. But, etong abusos na ito ay iba sa shoal. Hindi siya shoal. Okay? Magandang distinction yan or information yan na dapat ninyong malaman ang etong abusus ang mahirap kasi sa Bible uh, translation natin sa Tagalog baka hindi natin ito minsan makita eh kaya kapag meron kayong makitang word na daigdig na mga patay o kadilim-diliman mag-spark ngayon sa inyong mind na ang tinutukoy doon ay abasos hindi yun shoal kasi yung shoal ay daigdig lamang para sa kaluluwa ng mga patay ng mga tao, pero itong abusos na ito, hindi dito napupunta yung mga patay na tao o yung kaluluwa ng mga patay na tao. Okay? Okay. So, wag ko muna una ng sarili ko, tabaka maano ako eh. Sa New Testament kasi, ang abusos, ang New Testament, ang bagong tipan, hindi ang Old Testament ha, ang New Testament ang siyang nagbigay ng malaking data sa kung ano ang mayroon dito sa abusos na ito. And, and so, ang ating tanong ngayon na pag-aaral, na I hope hindi ako masyadong magdaldal kasi gustong-gusto ko itong talagang malaman ninyo. That's why gustong-gusto ko talaga yung kamatayan serye na ito, okay? Hindi ako magpo-focus sa hell, hindi, oh, kasi wala na akong time. Doon pinag-aralan ko rin yun ngayon. Pero wala nang time kasi ne next week gusto ko nang tapusin yung ating series dito sa chapter 5 para makapunta na tayo sa chapter 6 which is very good din kasi gusto kong talakayin sa chapter 6 yung spiritual warfare. Okay? Gustong gusto yan ni Eric, sigurado. Now, ito yung ating question ngayon paano ginamit ang abis or abusos sa New Testament. Okay? O na ako magdaldal. Isa na natin. Ang unang gamit is ganito. Jewish cosmogony na tinatawag. No, medyo malalim yung salitang cosmogony, pero madali lang yan unawain. Kumbaga, yan yung uh, planet Earth view ng mga Hudyo o ng mga Hebreo noong unang panahon. Okay? Noong unang panahon, hindi ngayong moderno o technological na panahon. I believe, sana nakikita ninyo, kahit mali itong, itong larawan na ito, yung illustration na dyan. Okay? Eh, sa Jewish cosmogony na yan, ganito yung ating malalamang data. For example, hindi ko na bubuksan itong verse na ito no, kasi tatagal tayo. Pero kapag pumunta kayo sa Romans chapter 10, verse 7, mayroon kayong mababasa doon na kung saan sinasabi ni uh, may may tanong si si si Apostol Pablo, sino makakukuha kay Christ mula sa kalaliman? Pero yung context doon ni Pablo ay Sheol. Kasi si Christ pumunta sa daigdig ng mga patay. Kasi nung namatay si Kristo, di ba, tatlong araw siyang patay. Nasaan siya? I mean, yung kanyang spirito. Yung kanyang katawan, nandoon nga sa doon sa sa tomb, nandoon sa basta doon sa libingan niya. Pero yung kanyang kaluluwa, yung kanyang espiritu kumbaga, nasaan yun? Yun yung question. Pero hindi ko muna tatalakayin yan. Isa pa yan actually na, na theological topic, yung tinatawag sa ating confession or creed na uh, ano, uh, he went to, to, to the grave, ganyan na naog sa mga patay, sa katagang Tagalog, ganyan. Napakaganda niyan theologically. Pero ito na lang. Yung sa Romans chapter 10 verse 7 kasi, kung bubuksan niyo yung verse na yan, nung ginamit dyan ni Paul yung kalaliman, yung verse kasi na kanyang kinuha dyan o ginamit dyan ay nagmula sa Deuteronomy chapter 30 verse 13 na kung saan kapag ikukumpara ninyo yung ginamit na kalaliman ni Paul doon sa Romans chapter 10 verse 7 kung ikukumpara niyo yon sa Old Testament sa Deuteronomy chapter 30 verse 13 magkaiba yung salita kasi sa original, yung sa Deuteronomy chapter 30 verse 13, ang ginamit dagat. Pero si Paul, nung kinote niya na to, sa halip na dagat na salita yung kanyang banggitin, ang kanyang ginamit lalim, kalaliman. Okay? Now, I'm sorry kasi hindi ko mabasa yung verse at maubusan tayo ng time. Okay, alam ninyong madaldal ako pag ano. Pero ano yung punto doon? Ang punto kasi, sa Jewish uh, cosmogony, ancient jo- Jewish cosmogony, yung daigdig kasi na, na, na ito, okay, ay actually naka naka flat perspective eh. Okay? Yung yung pananaw ng unang ng, mga tao nung unang panahon. That's why ewan ko kung narinig niyo na sa high school na yung flat earth na tinatawag na ang na ang mundo ay itinuturing pa ng mga tao nung sinaunang panahon na hindi bilog kasi wala pa of course nakakapunta dyan sa sa outer space kung wala pang Galileo, mga ganyan, mga scientist na pwedeng magpaliwanag na, ah, hindi, ang mundo ay bilog. Pero nung unang panahon, ang pananaw ng mga tao kasi, flat eh, ang mundo. Flat. At sa taas niyan, kapag nakikita ninyo itong, itong illustration dito, kapag babalikan niyo yung Genesis chapter 1 kasi, ang dami dong mga, mga, mga juicy, na mga bagay na information na kakaiba. Nung unang panahon, pero padaliin ko na lang, no, para di ako magtagal. Yung dahilan, ang tingin natin dyan, kapag tumingala tayo sa langit, ang tingin natin sa kalawakan, kulay blue, di ba? Kaya meron tayong kasabihan, bughaw ang langit. Now, yung explanation ng mga tao noong unang panahon, panahon pa ni Moises na wala pa mga teleskopyo, ang kanilang pananaw dyan kung bakit bughaw yung langit, eh kasi may tubig. Tubig. Yung bughaw na yon tubig yon o kumbaga karagatan. Okay? Kung bakit hindi bumabagsak yung karagatan na yun na nandiyan sa langit ay dahilan sa tinatawag na firmament. Okay, nakikita niyo dito, firmament. Yung firmament na yan, yan yung parang uh, pader, isang transparent na pader, kumbaga, okay no? Transparent na, na pader. Ewan ko, nakakita na kayo ng ano, yung, basta yung transparent, nakalimutan ko yung term eh. Uh, fiberglass, parang ganon fire, kumbaga nagsisilbi siyang fiberglass. Nakita mo yung ano, yung yung karagatan na dahil sa sikat ng araw ay nagiging bughaw ganon. So ang point lang is ang ang ang panuring o yung perspective ng mga tao nung unang panahon, mayroong dagat dyan sa tinatawag nating kalawakan at yung humaharang upang hindi yan bumagsak sa planet Earth ay yung firmament na yon which is mababasa sa Genesis chapter 1. Okay, wala akong time para puntahan yon. Pero yung firmament ginamit. At yung firmament na yan ay solid. Kumbaga solid glass. Now, eto yung kakatuwa eh. Kasi yung araw, mga bituin, buwan, ano yan eh, kumbaga may firmament, ito yun, no? Para nakikita niyo, ito yung firmament, sa baba ng firmament na yan na tinatawag, nandiyan yung araw, buwan, bituin. Kita niyo 'yon? Pero sa taas ng so yung yung yung araw sa kaano at sa kabuan mga bituin um, nasa babayan ng tinatawag na dagat diyan sa taas ng firmament. That's why yung katagang third heaven, ikatlong langit nasa ano, nasa konsepto ng mga Hudyo. Kasi yung ikatlong langit na tinatawag, yun yung tinatawag na tinatawag ng heaven of heavens. Kasi may tatlong heaven eh sa sa pananaw ng mga Hudyo. Sa kanilang uh, philosophy ang tawag phenomenological perspective. Yung kanilang nakikita lang by location na pananaw sa daigdig. Yung unang langit, iyan yung nililiparan ng mga ibon. Yung ikalawang langit, diyan matatagpuan yung mga bituin, araw, buwan. Yung ikatlong langit, yan na yung uh, kaharian ng Diyos. So, ganun yung kanilang perspective. So, ganyan yung sa langit. Pero pagdating dyan sa, ano, sa, ib- sa ibaba netong earth, merong tinatawag na, ang dami pang data dito pero hindi ko nang babanggitin, yung pillars of the earth, mga ganyan, pillars of heaven, doon sa tinatawag na underworld, doon sa shoal, meron ding dagat. Merong dagat. And so yung shoal at saka itong abyss na ito, very connected sa dagat. That's why, ewan ko no, ako kasi mahilig akong magbasa ng mga ano eh, ng, ng, ng, ng Greek mythology. Eh. Pero kapag nagbasa kayo ng Greek mythology, no wonder kapag ang isang tao nga, no, yung illustration ko nung nakaraan, no, yung about kay Charon, na, na si Sharon, uh, sinusundo niya yung patay na kaluluwa. Sa Grego to ha, ah, hindi to Bible ha, na kung walang, uh, kung walang coins, kung nakapanood na kayo ng mga Greek ano, gods and goddesses na napalabas, lalo na yung uh, titans, ganun, Clash of Titans, uh, panoorin nyo lang yon ganyan. Na, kung, kung yung isang tao ay walang coins, hindi siya susundin nitong ni Charon. Bakit? Kasi kinakailangan siyang itawid ni Charon doon sa tinatawag na river stinks. Okay? So, ang dami doon. So, ang punto, doon sa Hades, merong river, merong dagat, o merong, merong tubig. Okay? And so, merong tinatawag na minsan perspective ng Grego at saka ng Hudyo na connection. And so, pagdating sa explanation sa New Testament, pagdating sa uh, sa abyss, yung dagat na yan hindi mawawala. Yung dagat, eto na yung point, yung dagat ay simbolo ng kalaliman. Okay? So, nung kinote ni Pablo, yung Deuteronomy chapter 30 verse 13 na dagat supposed to be sa Deuteronomy chapter 30 verse 13 tapos kinote niya sa Romans chapter 10 verse 7 sa halip na dagat yung kanyang ginamit ang kanyang ginamit na ay kalaliman hindi yun contradiction kasi si Paul ginagamit niya lang yung Jewish cosmogony o perspective ng mga Hudyo, kung ano yung kanilang kinasanayan perspective pagdating sa daigdig. And so yung dagat at kalaliman, synonymous, magkaparehas. Okay? Now, maaring magtaka kayo, anong pinapunto mo dyan, Kuya Franz? Mahalaga lang yan na punto kasi merong, mamaya, mamaya, babalikan ko yan. Pero pagdating sa tinatawag na underworld, napakahalaga na pag, pag binabasa natin yung Biblia, lalo tigit kapag magbabasa kayo ng Revelation, yung sea, yung dagat, ay basically hindi dapat i-interpret na literal na dagat. Okay? May ganyan. May ganyan. Ibang topic yan, pero sinabi ko lang yung basic information na yan. Okay? Kasi merong mahalagang information pagdating sa underworld o unseen world na yan sa abyss na may kinalaman sa karagatan bilang sagisag. Okay? Okay, tigil muna ako dyan. Next tayo. Mahalagang malaman nyo lang yan. Yung ikalawang paggamit ng abyss sa New Testament ay tinatawag kong the fear of legion. Okay, the fear of legion. Kung matandaan ninyo, dyan sa larawan na yan, yan yung scenario sa New Testament sa aklat ni Lucas sa Luke chapter 8. Okay, Luke chapter 8 and then basahin niyo na lang yung verse 31. Kung matandaan ninyo, isang araw, merong nakaharap si Christ, pati yung kanyang mga disipulo, na isang tao na sinasapian ng masamang espiritu. Okay? Now, just to make the story short, tinanong ni Christ, and by the way, etong etong, mas, etong taong ito na sinasapian ng masamang espiritu, nung pagsulyap niya pa lang na dumating si Christ, natakot na siya, nanginig na siya. Naki, may something na sense na naramdaman. Ang sabi niya, An anong pakay mo sa amin dito? Ikaw na banal ng Diyos. Yun yung kanyang sinabi. Nandito ka ba para pahirapan kami? May ganong data. Now, tigil muna ako. Now, nung tinanong ni Christ, kung ano yung pangalan ng masamang spirito. And by demonology and exorcism, eh, I, think alam ninyo, napakahalaga na tinatanong kung ano yung pangalan ng masamang spirito. Basic rule yan sa tinatawag na exorcism. Sa pagpapalayo sa masamang spirito, tinatanong mo kung ano yung pangalan niya. Okay? Hindi ko explain kung bakit. Um, pero yun, so nung tinanong ni, ni Christ yung pangalan ng masamang spirito, isang interesting na data yung ating map, malalaman. Ang sabi ng masamang spirito, ang kanyang pangalan ay Legion. Legion. Bakit? Sapagkat marami sila. Now, nakalimutan ko yung yung exact number ng legion na yan na tinatawag. Pero kasi it's a military term na ginagamit ng mga Romano. Kung hindi ako nagkakamali, baka 100 yata or I don't know, parang 1,000. Okay, siguro kinakailangan kong balikan. Pero ang point is, siguro mag mag na lang marami sila. Marami yung sumapi sa taong ito. It could be 100. Yan yung pinakamababang bilang na alam ko. It could be na na 100 na masamang espiritu yung nasa loob ng katawan ng taong ito. Naalala ko lang, that's why sa Bible school, isa lagi na parang uh, debate namin doon o parang juicy theological na discussion lang uh, na minsan kapag kulang kami sa kain is yung may question. Kunyari, meron kang karayom. Karayom ano? Ilang anghel yung pwedeng tumayo sa karayom na yan? Yun yung question. <laughs> so, dami naming talakayan na, na minsan makakatawa pa mga ganun. Pero, just imagine, ano, yung masamang espiritu, kaya niyang sumapi sa katawan ng tao, hindi lang isang masamang espiritu, marami. Oh, that's a very, ano, interesting data. Pero wala akong time para discussion. Maganda lang na note sa inyo. Pero ito yung naka, naka, naka, nakaka, ano, interesting sa, sa scenario niyan. Kasi nung, nung sinabi ni Legion, nandito ka ba banal ng Diyos para kami pahirapan? nakiusap itong mga masasamang espiritu na ito, itong Legion na ito, na wag silang ipatapon doon sa abis. Ang ginamit abis, abusos. Yun yung sabi ng masamang espiritu. Sabi, banal ng Diyos, wag mo kaming itapon doon sa abusos. So, ang, ang punto is, sa Abuzos, Zeus, ah, mamaya, may lugar doon na kung saan pinapahirapan yung mga masasamang spirito. And just to make a note, merong minsan, ewan ko kapag mag-google kayo, kapag nasa impyerno, ewan ko, nakakita na kayo ng ganunong illustration, may kaluluwa doon, tapos si Satanas tuwan-tuwa na parang uh, nilalaga o kaya niluluto yung mga tao doon sa kumukulong apoy, apoy ganyan. Pero ang totoo, hindi yun biblical. Kasi, mamaya, nauuna lang ako eh. Hindi yun biblical actually. Kasi kahit ang mga masasamang espiritu, pinapahirapan din. Hindi biblical na si Satanas para may kalaykay tapos eh pinapahirapan yung mga tao. Walang ganon. Greek mythology yon. Hindi yung biblical na datos o pananaw. Okay? So, takot na takot itong masamang spirito na ito na naipadala siya doon ni Christ. And take note. Ito pa, ito pa. <sighs> Ah, wala akong time masyado eh. Pero isingit ko lang ito. Sino ba yung nagpapahirap sa tao sa impyerno? I mean, impyerno talaga. O kaya, kahit na lang hindi impyerno, kasi wala pa kayong, hindi ko pa na, na, nakituturo yan sa inyo. Sino yung nagpapahirap sa isang tao sa place of torment? Doon sa daigdig ng mga patay. At sino rin yung nagpapahirap sa masamang espiritu, mga masasamang espiritu doon sa abusos? base sa datos ng masamang spirito. And I think hindi siya nagsisinungaling kasi sumasagot lang siya out of fear sa, nakanya, sa kanyang natagpo ang banal ng Diyos na walang iba kundi si Kristo, makikita natin, base sa pahayag ng demonyo, na yung nagpapahila, nagpapahirap doon ay hindi yung kalaykay ni Satanas na nanusok si Satanas doon, hindi. Kung mabasa ninyo yung Dante's Inferno na tinatawag, o yung Divine Covenant ng isang writer na si Dante, um, meron kasing ganong datos na yung mga demonyo yung siyang pinapahirapan. Pero actually, hindi yung biblical worldview. Kung biblical worldview yung, yung, yung siyang ating susundin, ang siyang nagpapahirap at medyo kakaiba to ha, na, na, ano na maaaring mapakinggan ninyo, ang siyang nagpapahirap sa mga kaluluwa, ng makasalanang kaluluwa sa, sa, uh, sa place of torment at saka sa mga masasamang spirito sa abusos ay mismong ang Diyos. O sa datos, dito masamang espiritu, ang may kakayang magpahirap sa kanila ay si Jesus. That's why doon sa Mateo, kung, kung matandaan ko, chapter 10 yata, mismong sinabi ni Jesus, matakot kayo, huwag kayong matakot sa kahit kanino man. Matakot kayo sa isa lang. Sino yon? Sa may kakayahang, hindi lamang pumatay ng katawan sa impyerno, kundi ng kaluluwa rin. At sino yung tinutukoy ni Christ? Ang Diyos o siya. Oh, hindi yan masyado napapakinggan sa panahong ito. And so yung nagpapahirap sa impyerno ay si Kristo. Oh, kakaibang data no? Kasi hindi napapakinggan sa ating bayan, pero sabi yan ni Kristo. That's why napakahalaga ng Bible. Kasi nalalaman talaga natin kung ano talaga yung data, kung ano talaga yung sabi ng Diyos. Okay? Okay, tapusin natin yan. And then ito pa, the kingdom of Abaddon. Now, oh, baka tumagal ako dito pero Okay, 11 na dito sa akin ano guys, pero pwede nyo ba akong bigyan ng kahit paano 11.15? Explain lang ito kasi meron pa actually mga susunod. Pero bilisan ko lang. Dito sa Kingdom of Abaddon na tinatawag, pag binasa ninyo yung Revelation chapter 9, 1 to 11, makikita ninyo dyan na mayroong mga locus o mga balang na lumabas. Okay? Now, sa verse 1, kapansin-pansin, kasi yung abusus na ito, itong tinatawag na bottomless pit na ito, merong tinatawag na, sabihin ko lang, parang kandado. Bakit? Kasi nung bumaba yung anghel, hindi, hindi sa atin binanggit kung ano yung pangalan ng anghel, pero pwede akong bangkulan na it could be na yun ay si San Miguel, Archangel, ganyan, may dala siyang susi. Okay? Take note nyo yan. Revelation chapter 9. Okay? Revelation chapter 9. Verse 1. Actually hanggang 11. Now, ganito. May dalang susi yung anghel na yon. Binuksan niya etong abusos. So, anong, anong punto niyan? Yung abusos, nakapinid. Okay? Nakapinid siya. Nakasarado. May kandado. Bakit? Kasi mayroong mga masamang spirito na hindi pinapakawalan. Oh, pambihira. Ang dami kong pwedeng masabi dyan. Okay? Now, nung binuksan ng anghel etong bottomless pit na ito na tinatawag, And, and, and by the way, no, mangyayari yung pagbubukas na ito sa, sa, sa, sa, future, okay? Uh, that's why sa studying ito, meron pa ako mga bagay na hindi uh, nababanggit sa inyo. Uh, kailan ba mangyayari ito? Well, kung, kung point of view ko yung siyang, uh, yung siyang pagbabasehan ninyo, theological point of view, mangyayari ito theological point of view, kapag yung church ay nawala na. That is to say, kapag na-rapture na tayo na tinatawag, na yung church kukunin ni Christ dito sa planet Earth dadalhin sa kanyang sarili. Okay? Hindi pa natin napag-aaralan yan. Pero dito sa chapter 5 sana, gusto ko sana siyang talakayin eh. Gamit si Enoch na, ang sabi kasi dito sa verse 24, And Enoch walked with God and was not. Kasi kinuha na siya ng Diyos. And so si Eno, kumbaga, typology ng church sa Old Testament. Okay? Now ito. So magaganap yan para sa akin ano, marami pang ibang pastors na may ibang point of view. Pero yung parehas na view, magaganap ito sa panahon ng Antichrist. Okay? Now, nung Nung binuksan ng anghel na ito, yung bottomless pit, lumabas yung mga balang. Now, kakaiba yung mga balang na ito by description. Hindi ito balang na uh, mula sa planet Earth, kumbaga eh. O yung nakita natin sa planet Earth, mga itsura na na, na, na, na planet Earth na itsura eh. Kapag binasa niya itong chapter 9, may mga kaiba, may mga kakaiba silang itsura. And kapag napunta kayo sa verse 11, may sinasabi doon na itong mga locust na ito o balang na ito, kakaibang balang na ito ay mayroong prinsipe, mayroong hari. At ang pangalan ng hari na ito ay Abaddon. Now, etong Abaddon na ito, it is just my, ano, my, my personal theological perspective. Tingin ko itong Abaddon na ito, maaring ka-level ni Satanas. Okay? Maaring ka-level ni Satanas or kung hindi man niya ka-level, it could be general ito ni Satanas sa kanyang military forces ng kampo ng kadiliman. Now, kapansin-pansin kasi, kung babasahin ninyo yung 2 Peter chapter 2 verse 4, Jude chapter 1 verse 6, may sinasabi doon. Okay, wala kasi akong time para basahin yung mga yan. Pero sa 2 Peter chapter 2 verse 4 at saka Jude chapter 1 verse 6, base sa verses na yan, may datos na, na sinasabi yung Bible na mayroong mga masasamang espiritu o may mga uri ng demonyo na hindi pinapakawalan ng Diyos sa planetang Earth o pinapapasok sa planetang Earth kasi kapag pumasok sila sa mundo natin, impyerno talaga ang labas ng buhay natin. And so yung pinapahintulutan lang na gumalagala ng mga masasabang spirito ay yung katulad ni Legion. That's why ayaw ni Legion na papuntahin doon sa Amos sa isang part na ang Amos na kung saan ang ginamit ni, ni Apostle Peter na term sa, sa, sa, sa lugar na yon ay walang iba kundi Tartarus And so doon sa Abusos, mayroong compartment dyan, lugar dyan na kung tawagin ni Apostle Peter ay Tartarus. At yung Tartarus na yan, yan yung lugar, kung merong tinatawag sa show na place of torment para sa mga kaluluwa ng mga tao, sa lugar ng Abusos, meron din tinatawag na place of torment para sa mga masasamang espiritu or demonyo o kumbaga kulungan sa mga demonyo. At ang tawag sa lugar na yon ay Tartarus. Apos. And so pagdating sa Aposos pala, mayroong lugar na organized o kingdom na pinamumunuan ni Abaddon at mayroong lugar na place of torment, Tartarus. Okay? Wala akong time para na-explain na ng labis, pero magandang theological note lang sa inyo. And so, balik ako sa punto ko kanina. Hindi pinapakawala ng Diyos kasi may timing eh may itinakdang panahon para pakawalan yung mga taong o yung mga masasamang spiritong yan. And base sa datos ng 2 Peter chapter 2 verse 4 at sa Jude chapter 1 verse 6, yung mga masasamang espiritu na nakakulong sa Tartarus, yung mga demonyo na nakakulong sa Tartarus, according kay Peter at sa, sa kapatid ni Christ na si Jude, yung mga masasamang espiritu dyan ay yung mga masasamang espiritu na mababasa natin sa next na chapter ng Genesis na ating pag-aaralan. Chapter 6. Yun. Sila yun. Sila yun. Well, maaring hindi lang sila, pero base sa datos ni Pedro at saka ni, ni, ni Jude, uh, yung mga angels, fallen angels sa chapter 6 ng Genesis na ating pag-aaralan next, sila yung mga nakakulong sa Tartarus. Bakit? Kasi itong mga masasamang espiritu na ito, yung siyang dahilan kung bakit nagkaroon ng pagdating ng baha noong panahon ng Noah Kita niyo yun? And so, isang insight yan na itong, na, na, na, ano kasi, sa angelic world kasi o sa demons kasi, meron niya mga levels ng kasamaan eh. And so, I think, yung mga masasamang spirito ngayon na gumagala sa ating mundo na pinamumunuan ni Satanas, ay kumbaga hindi sila pwedeng maikumpara sa kasamaan ng mga nasa taga Tartarus o kaya ni Abaddon. Well, theological perspective ko yan. Pero ito pang isang question. Si Satanas ba kayang pumunta sa Tartarus o kaya sa bottomless pit o sa Abusus? I think hindi. Si Satan, kapag ang ginagamit ni Christ na term, Prince of this world, sabi naman ni Paul, God of this world, and Prince of the power of the air, sa himpapawid, hindi ng bottomless pit. That's why, in my own perspective, maaring si Satanas at saka itong si Abaddon oh, magka-level. O kung hindi man, may kanya-kanyang jurisdiction. Si Abaddon, etong hari ng kadiliman, o pagka-Abaddon kasi means pagkawasak, pangalan pa lang, pagkawasak na. Oh. Pero si Satanas, ang ibig sabihin ng, pag, ng, ng pangalan, eh, pakikipag-away. Away lang. That's a pero itong si Abaddon, dun, pagkawasak, distraction na. Nang hindi ko sinasabing sa satanas ay walang hinahatid na pagkawasak. Pero I think, pagdating sa talagang action ng pangawasak, etong si Abaddon dun yung talagang grabe. Kaya ikinukulong siya ng Diyos, hindi siya pinapakawalan sa abusos. Nandun lang siya. Okay? Kasi kapag dumating yung time. Kaya nga grabe, kapag dumating na yung Antichrist sa mundong ito at papakawalan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anghel, etong si Abaddon, grabe talagang kasamaan ang magaganap sa daigdig. Grabing kasamaan. Bakit? Sapagkat hindi lang si Satanas yung siyang maghahari sa daigdig, kundi maging yung kanyang rival siguro na si Abaddon. Okay. Next. Isa pang gamit ng abyss o Satan <laughs> ay power source of the Antichrist. No, wala na akong time para explain ito. Merong tinatawag na etong abyss kasi is power source of the Antichrist. At ito, di ko na ito ma-explain. I hope na Next time, explain ko yan. Pero nasa panahon tayo ng, ng isang uri ng beast ngayon, Rome. Pero may hinihintay na beast, actually. Ngayon yung tinatawag nating Antichrist. Okay. Dito na lang tayo sa panghuli para dito kahit paano masagi ko yung impyerno. Ang next na gamit ng abyss ay uh, prison of Satan. Kasi kung babasahin ninyo, ito yung kulungan ni Satanas. Kung babasahin ninyo yung Revelation chapter 20, okay? Revelation chapter 20 verse 1 hanggang 15, buong chapter actually. Makikita ninyo dyan na kapag dumating na si Christ, okay ito ha, yung second coming ni Christ. Kapag meron ng second coming ni Christ, etong si si Satanas, ikukulong niya ni Christ sa pamamagitan ng kanyang mga anghel doon sa bottomless pit sa Abusos. Pero interesting na yung taon o yung duration ng pagkakakulong kay Satanas ay 1,000 years. That's why sa theology or eschatology na tinatawag namin, mayroong tinatawag na millennium. Okay? Millennium or millennial millennial reign of Christ. Minsan ginagamit yung term na millennial ngayon eh. Kasi isang libo. Yan. Pero mayroong tinatawag na isang libong paghahari ni Kristo. Hindi pa talaga yun yung kanyang pinaka uh, walang hanggang paghahari, kundi ang tawag namin probationary pa lang yun probationary kasi sa 1,000 years na paghahari ni Christ, hindi niya pa talaga lulupigin in a very complete way yung existence ng mga masasama. Okay? Hindi niya pa lulupigin. Kasi may iba na kapag dumating na, ewan ko ko, no? Pero baka na ano to, magandang way ng correction dito sa atin ngayon. Minsan kasi iniisip ng mga tao na kapag dumating na si Christ, second coming na tinatawag, darating siya hindi sa Pilipinas ha, Kibuloy na yan na tinatawag sa Davao, hindi siya pupunta sa Davao. Si Kristo, kung maghahari sa lupa, doon siya pupunta sa Jerusalem, sa Sion. Hindi sa Pilipinas, hindi sa Amerika, doon sa Jerusalem. Kasi yun yung kanyang bayang pinili. Yun yung pinaka-capital ng kanyang paghahari dito, dito sa planet Earth. At doon sa Jerusalem o sa Zion na yun, sa, sa, sa, sa city ni David, maghahari siya doon ng isang libo. At dito sa planet Earth, meron pa rin mga masasamang tao na, na mabubuhay. Although siguro meron ng righteousness and justice na naiiral na in a, in a very immediate way na magaganap sa lupa. Pero yung puso ng tao hindi pa rin bago. Okay? Now, ang dami kong sinasabi dito na hindi ko agad ma-explain ng marami. Pero, just to make it quick, pag, pagkatapos kasi ng 1,000 years, muling pakakawalan si Satanas doon sa bottomless pit. Okay, mababasa niyo yan, Revelation 20. Pagkatapos niyang papakawalan sa bottomless pit na yon, etong si Satanas, magkakaroon sa uli ng mga taong susunod sa kanya. Buruin mo yun. Nasa planet Earth na si Jesus Christ, nakita na yung si Jesus, totoo na si Jesus. Kumbaga may Diyos, may himala. Pero nung nakawala lang si Satanas o pinakawalan si Satanas mula sa bottomless pit, yung mga tao sumunod kay Satanas meron siyang magiging hukbo na lalaban doon kay Kristo na nasa Jerusalem. Pangungunahan niya yung planet Earth, yung mga masasamang tao na natitira sa planet Earth para makipagdigma kay Jesus na nasa Jerusalem. That's why magkakaroon ng tinatawag na Gog and Magog na digmaan. Pero yun nga lang, since powerful si Christ, kahit ano pang sandatahang lakas yung kanilang ipunin at gawin o pakikipaglaban-laban sa kanya, si Christ yung magwawagi. At doon na maggaganap yung tinatawag nating impyerno. Okay, basahin ko na. Okay, dito na ako magtatapos. Pero alam niyo ang dami kong mga data na hindi sinababanggit kasi kulang ako sa time. Nagmamadali ako. Kasi kawawa naman kayo. 11.40 na sa akin. Pero dito na ako, magtatapos na ako. Babasahin ko lang to. Para yung inferno na yan, uh, medyo maliwanagan tayo. Okay ha? Ah? Pupunta ako ng Revelation chapter 20. Sa Bibliang Tagalog, ang tawag sa Revelation ay pahayag. Okay? Pahayag. Babasa ako sa Kabanatang 20, chapter 20. Okay, ganito yung sabi. Okay, um, dito na lang ako sa verse 7 para di ako tumagal. Pagkatapos ng sanlibong taon, ay palalayain si Satanas mula sa kanyang pagkakabilanggo, Abusus. Lalabas siya at dadayain ang mga bansa sa buong mundo ang gog at magog. Ang dami dito, yung total depravity dito eh. Oh. Kahit na nandiyan talaga si Christ na naghahari na sa planet Earth na, pero yung puso ng tao may problem dun eh. Kaya in the final analysis, ang lilinisin ni Christ sa kanyang paghahari puso ng tao eh. Kasi in the final analysis, ang pinaka-problem ng tao ay puso na totaling politics, economy, ang puso talaga eh. Kaya dumudumi ang politika ng dahil sa puso, dumudumi ang ekonomiya dahil sa puso, dumudumi ang relasyon dahil sa puso, puso ang problem. Kaya dadayain muli minsan pa ni Satanas yung mga tao sa mundo at susunod sa kanila susunod sa kanya. Bakit? Kasi yung puso nila may something wrong eh. Titipunin niya ang mga ito at isasama sa pakikipagdigma. Ang hukbong ito ay magiging sindami ng buhangin sa, sa tabing dagat. Kumalat sila sa buong mundo at pinaligiran ang kampo ng mga hinirang ng Diyos at ang pinakamamahal na lungsod Jerusalem. Ngunit umulan ng apoy mula sa langit at tinupok ang mga kampo ni Satanas. At eto na, verse 10. At ang jablong ng daya sa kanila ay itinapon sa dagat ng apoy at asupre na pinagtapunan din sa halimaw at sa huwad na propeta. Magkakasama silang pinahihirapan araw at gabi at magpakailanman. Kita niyo yun? Kung babasahin niyo pa yung mga susunod na talata, ang tawag ng Biblia sa impyerno o yung Gehenna, Lake of Fire. Yan yung eternal state. Yung Lake of Fire, yung siyang talagang impyerno, yan yung impyerno, lawa ng apoy. At dyan itatapon si Satanas, yung Antichrist, tapos yung mga bulaang propeta, and then yung mga masasamang tao. And take note, hindi ko kasi nababanggit dito yung, uh, saglit lang ha, saglit lang ha, magkakaroon kasi ng pagkabuhay na magmuli. May mga uri ng pagkabuhay na maguli na magaganap. Okay? Ah, uh, pero sabihin ko lang, sa pagkabuhay na maguli, masama man yan o mabuti, kristyano man o hindi, muli nilang matatanggap yung kanilang katawan. Okay? At kapag natanggap nila yung kanilang katawan, mag-focus na lang ako sa mga hindi Kristiyano. Kapag natanggap ng mga ng mga di Kristiyano yung kanilang katawan, mula pa ng panahon ni Adan, bubuhayin lahat yon. Ihaharap sila ni Jesus sa tinatawag na Great White Throne. Mababasa niyo rin yan diyan sa Revelation chapter 20. Tuloy niyo lang. At sa pagharap nila doon, taglay nila yung kanilang katawan. Muli, oh, grabe no? Paano yun? Uh, juicy study yan. Totoo yun. Kaya yung katawan na yan, matatanggap uli. At yung katawan na yan na natanggap nila uli, na na-resurrect o nabuhay na mag-uli, yan yung itatapon ni Jesus doon sa dagat-dagatang apoy. Kaya ang sabi niya, matakot kayo sa Kanya, sa Diyos, na hindi lamang may kakayahan na pumatay ng katawan sa impyerno, may dahilan eh, katawan, may katawan ka sa impyerno kundi kaluluwa rin. So ang pinapahirapan sa dagat-dagatang apoy, na kasama mo dun si Satanas, yung mga bulaang propeta at yung Antikristo, pinapahirapan kayo dun o yung mga masama doon physically and spiritually. That's why may kataga si Christ, yung kanilang mga uod doon ay forever. Bro, yun yun? Yan yung lake of fire. Hindi pa yung place of torment. Hindi yung place of torment dyan sa Sheol. Yung place of torment, practice lang yun. Kumbaga, iniihaw na baboy lang. Pero pagdating sa lake of fire, lublub ka sa apoy. At napakatindi niyan. Grabe. That's why separate study ko yung nagagawin kapag pumunta tayo sa Sodom at Gomorrah na scenario dito sa Genesis. Okay? So, so, so nakita ninyo, no? Yan yung pinaka-final destiny. Sa ngayon, wala pang lake of fire. Kasi hindi pa doon tinatapon si Satanas eh. At hindi pa nga lumalabas yung bulang propeta o yung mga yung antikristo. Future pa lang yun. Okay? So I hope na naging malinaw yun, although kulang ako sa explanation ng time sa pagkakataon ito. At I hope na bigyan ko kayo ng biblical information na maging kaliwanagan sa inyong isipan. And of course, sa pag-aaral na ito, I hope na mapalapit lalo tayo sa Panginoon. No? na mapalapit tayo sa Kanya na talaga mag-evangelize tayo kasi katakot-takot yung eternal destiny sa likod tayo. Okay, marami pa akong gustong sabihin but I hope na, na marami kayong natutunan sa mga sandaling ito, okay? So, let's pray. Panginoon, minsan pa gumugulo